Liga os falantes, liga os falantes, que é mais um do bigode. É, não tem jeito. Aê, DJ Ué, É mais um do bigode. Ela, ela tá demais, ela tá demais. Olha o, que ela, olha o que ela faz. Ela tá demais, ela tá demais. Olha o que ela faz, o que ela faz. Delícia pra caralho, vai, vem jogando menor. Delícia pra caralho, vai, vem jogando menor. Ela tá demais, ela tá demais. Olha o que ela faz, o que ela faz. Delícia pra caralho, vai, vem jogando menor. Delícia pra caralho, vai, vem jogando menor. Tel. Não tem jeito, o DJ Tel é o melhor. Vai, vai, vai, não tem jeito não, olha o tamanho do rabetão. Olha o tamanho, a menina desce, batendo a bunda no chão. Vai, não tem jeito não, olha o tamanho do rabetão. A menina desce, batendo a bunda no chão. Ela, ela tá demais, ela tá demais. Olha o que ela, olha o que ela faz. Ela, ela tá demais, ela tá demais olha o que ela, olha o que ela faz. Delícia pra caralho, vai, vem jogando menor. Delícia pra caralho, vai, vem jogando menor. Ela tá demais, ela tá demais. Olha o que ela, olha o que ela faz. Delícia pra caralho, vai, vem jogando menor. Delícia pra caralho, vai, vem jogando menor. Tel. Não tem jeito, o DJ Tel vai, é o melhor. Vai, vai, vai, não vai, não tem jeito não. Olha o tamanho do rabetão. Olha o tamanho, menina desce, batendo a bunda no chão. Vai, não tem jeito não. Olha o tamanho do rabetão. A menina desce, batendo a bunda no chão.